Euskal Herriko elikaduraren zirkuitu laburen xaloina iragaiten ari da, atxalde untan, e, eh, miahitzeko ostalaritza eskolan eta obekiran ere ipar Euskal Herriko e, zirkuitu laburen xaloina. Xaloin interprofesionalak, lekuko ekoizleak, lekuko artisau eta tokiko transformatzaileak elkartzeko helburua du, gurekin dinofa bide loiato laboraria atxalde hona. Bai, atxalde hona. Zuk saloi hortan eh, parte hartzen duzu, ahuntz gazna ekoizle gisa, uh, bigarren aldia da, hori antolatzen eh, dutela, jadanik egintzen joen urte, menan zuretzat uh, lehen aldia da urten? Bai, hala, uh, joan den urtean ez gini bat egiakin, ez uh, behaz aurten uh, uh, okan hala, uh, dugira unat. Mm zer espero duzu azkenean uh, gaur? Bon, euh, eh, espero dugu uh, sumit uh, kontaktu kaitia uh, hemengo uh, edo uh, eta, la, bai, eta ikusiko gero zemanen din uh, berba xamen eta kotxia inentu lau. Mhm. Zenta uh, zuk usaian edo gaur egun nola saltzen edo banatzen duzu zure usta? Beraz, guk iten dugu eh, merkatu bat, laun bat goizetan azparnen. Eh, bon, hori astapenetik asia genin eta bon, merkatu polita da. Gero e, etxetik ere xartzen dugu. Eta gero baditugu e, maasintu minio, nun ere maiten ditugu nuegasenak e, aste guziz edo amoste egunetaik. Hala, eta hor eh, nahi ginen pixkat honu uh, gure klientara zabaldu, pixkat uh, kostaldeari buruz eta hortarako jingia unat. Uh, klienta zabaldu zen dako? Zenta, iten dugu, iten dugu, ale, uh, txaitona kasna, eta beraz, hala, beti, klientararekin uh, beti zaila da, batzuk usten dute, beste batzuk hartzen, eta hola da, eta beraz, uh, importanta da gure txat, uh, be beti uh, gure, uh, gure gasnain ezagutazia, euh, eta ara beti gure uh, salmentain uh, lantzia, hori uh, importanta da, uh, uh, beti behar da, gure gasna ezagutazia, uh, emeti emeti gero eh, salmenta abezit uh, eh, bultzatzeko. Na? Segurtasun bat uh, ukaitea azkenean, hori da ere ba, profesionalekin lan egitea? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori da, bai, bai, bai, zenta, ala, bai, batzuk urte maute, gero uh, behar dira beste atzuk uh, izan, eta bai, ala, segurtasun hain detik uh, behar da beti hori lan bai, bai, bai. Um, zaila da, zure lekoa edo zuen lekoa egitea, konkurentzia pixka bat e, badea edo senditzen duzia, lehortaik? Ahontz gazinean, e, egia uh, erran e, ez dira hainitzik, beraz hori uh, guretzat uh, untsa da, uh, ez esten nauku lana, hori sigur da. Gero, hemen uh, utzaia bada, ardigaznain utzaia bada, eta hori da zailena, zenta... Hala, uh, klientelak beti badu bulian uh, eh, ardi gazna hori eta ardi gaznan uh, eh, erotxiko du uh, gazna bat osoa eta guri uh, erotxiko du uh, gazna puntia bat. Beaz, hala, uh, hori da piskat uh, tokia iti, uh, ahontz gaznain tokia itia uh, ardi gaznan uh, artian hori da zailena. Mm. Bai. Baina entzuk uh, ahontz gazna utatu zinuen egitea? Bai, bai, bai, ba, eh, bo, astapenean uh, gure etxen bat eh, baginintin ere ardiak, eta nola baginen uh, lau, uh, lau jende, behaz, behartzen, uh, behartzen uh, solat uh, bat atximan, eta bon, ala, asia ginen uh, lan, emeki emeki asigira, oita amak hauntzekin enik, eta ala, eta emeki emeki indugu gure tokia, eta bon, gaur egun uh, kontengira la ere, egun eh, eh, ahontzekin eh, ari gira, eta bai emekimeki indugu gure tokia. Eta pentsatzen dut hori dela gakoa emekimeki hartzea, e, zenta ala, xalmenta mm, ez da, ez da, da ala, emekimeki behar da, behar da izan. Bai. Mm. Eta, bon, laboraria izanki, ala ere, bada parte bat nun komertzial lana ere egin behar duzun? Bai, bai, bai, bai, gero ez da gure, uh, uh, nola ezan ez da gure lehenbiziko uh, hautu ba, nahi bauzu guk uh, maitizugu uh, ahontzikinan gero uh, salmenta hori uh, behar bada ez da gure parte nahiena, e bon, ala, inberda eta gero, bon, egia da egiten ditugula ezagutzak eta bon, e, bon, guztuare hartzen da eta jokoan sartzen gira eta ala, ta, ta azkenian behar da joko bat gisa hartu. Uh, ala, bat zuten eh, egiten uh, dira, kontaktu honak eta beste atzutan uh, eh, ez dira baita ezpada kontent eta hain zina segitu behar da. Justuki, eh, parean, eh, mandezaun ez dakit eh, zer asmo supermerkatu batean, hemengo supermerkatuetan saltzea, baina hauntz gaznaren kasuan, hor, hauntz gazna saltzaileak badira, komertzial bat badutena gibelean, edo senditzen da konkurentzia hori ere, adibidez? ba, ezan beste. Ezan beste zen eta ba, guk eh, gure indaja da zinez etxekoizilea izaitia eta ala, etxekoizilea gire eh, eh, badugu, badugu gasna bat besteak ez bezalakoa eta hori da gure indaja zen eta badu gustua, badu historio bat Uh, erakusten, uh, gure hauntzak, gure iteko moldeak, Eta hortan, uh, eh, ne ustuko, um, ez da parekoik, behaz, uh, eh, ala, hori gure indahada eta guk hori emaiten dugu haintzinean eta hori erakusten dugu. Eta azkenian, uh, bon, ba, presioen aldetik eta uh, usu pres dira um, indar baten iteko uh, ikusitzen nahi duten, me, ala, uh, usu bai, indar bat iten dute uh, presioen aldetik. Eh, etxe ekoizlen uh, eh, produktua Baita eren nahi bat eh, erosle aldetik edo uh, jalean aldetik? Kalitate bai, bai, horren bai, bea bai. baita? Bai, bai, hala, zenta jendak hori, beren, uh, beren ekoizpen hartian, uh, baten uh, ekoizmen hau babe, um, da eta eder, eder iten du uh, beste nartian. Ordan, zuk eh, gaur saloinan eh, parte hartzen baituzu hor, jamezala eh, saloin interprofesionala, lekuko ekoizleak, lekuko artisau, lekuko eh, enpresak hor izango dira, jatetxeak edo. Mm -hmm. ikusten duzu, zure produktua, zure ahontz gazna, be ez hemen saltzea eta urhunago ere salduz, eh, ez dakit, kilometroak eginez, edo, edo behar da lekuko saltzaileekin ikusi. Ah, guk nahiago nuke, nahiago ginuke hemen bedian saltzia, zenta, hala, eh, filosofiaren aldetik ere, eh, ba, hemen iten da za, eta agian hemen salduko da, eta hemen kontsumituko da, hori ese hor da, gero, eh, hala, imeak balima dira kilometroak inentu, mainan, uh, oai hartio hasteko, uh, arribaten dira hemen saltzia bai. Hmm. Eta hor, zure komertzial lana egin behar baituzu egun, uh, jastarazten duzue, nola egiten duzu hori? Bai, ara, behazten daula, eh? Uh, da jendia jastaraziz, eta meki-meki uh, sortzen da diskusionia, uh, konatzen dugu, nondik giren, nondik eldu giren, nola egiren lanian, hala, eta gero edo edo finkatzen da diskusionia, edo ez, ez da interesatzea eta pasatzen da bestalde batzin, baina bai, ala, eh, kondatzen dugu gure historioa beti, beti gauza bera, baina hori behar da beti haintzina eh, hati. Genofa mm. bide loiato, beraz, uh, aieran, eh, aski, hauntz bai, bai, bai. gazna ekoizlea dena. Ebe, mil esker gurekin egunik? Bai, mil esker zier. Zanuntza. Adio.